alma se me cravou a raíz do teu querer mentras no mundo vivir outro amor non hei de ter o oh, cariño que che teño ainda ti non sabes ver poida ver Ti que prenda, vémonos ver Darei unha rosa, máis un carabel Adeus que me vou, cariña de mel Adeus que me vou, cariña de mel Pois, despois de baixar a música mm, o que facemos é comunicarnos con Francisco Xavier que é o presidente da Asociación Cultural Saudade, ¿no? Cultural Galega Saudade, que nos vai a falar... Bueno, primeiro saudámolo. Hola, Javier, boa tarde. Boas tardes. Que hai, Julio, que tal? Como estamos? Aquí, Hola. acompañando de, de Armando, facendo eso que se suele decir uh, eh, acompañamento de mm, actividades que aún guste e entretense e ao mesmo tempo, pois, facemos comunicación que é o que interesa, que todos os nosos entes saiban de actividades importantes. Hablamos contigo porque, primeiro para felicitarte, porque ese outro día, un sábado pasado, o, foi o anterior, me parece, uh -huh. pois sí. des na, na abadía de Montserrat facendo un acto histórico, non? Tocando ali coas gaitas, sí. yo vivo coro, precisamente na Basílica, eh, celebrando un acto extraordinario. Noraboa. Pois moitas gracias, Julio, moitas gracias, Armando, Nada, pola pero... vosa consideración. Eh, eh, sí, especialmente, pois pues, foi un agradable día, moi bon. Moi bon e unha experiencia nova tamén moi agradable para todos, non? Bueno, perfecto. Bueno, eh, unha experiencia extraordinaria, entonces agora outra actividade que tendes prevista para hoxe precisamente, aí sí. a partir das 7 ou, ou, máis ou menos, non? Sí, a partir das 7 da tarde facemos o magosto e quín saudade como sempre. Ajá. Uh -huh aí temos aí 350 kilos de castañas pasadas. Jolín. <laughs> Alá no cima con, con aquela parrilla extraordinaria e eh, sí. bueno, coas, coas medidas sanitarias eh, con, correspondentes que o ano pasado non se puido facer, pero este ano con dificultades, pero bueno, pero vais facendo, non? Bueno, ano pasado as ámulas eh, viñeron a buscarlas sí, a buscalas. a buscalas e este ano pois pues, eh, con sentidiño vamos a facelas outra vez aí eh. nas salas que temos usadas sala suficiente sí, sí. e queremos facelas outra vez en presencial de todos os socios e os amigos que queiran acompañarnos non? <laughs> aquí estamos este ano con sentido pois pues, bueno, temos espacio e vamos a vamos a facelo aquí outra vez con espacio exactamente eu creo que estabas dicindo ti que precisamente Saudade ten ese local extraordinario xunto co restaurante que bueno, últimamente pues, xa está tendo un pouquiño máis de servicio que antes, sí, bueno, con claro. pandemia con dificultades, moi, moitas dificultades, verdad? Sí, sí. Bueno, que a pandemia todo o mundo tuvo dificultades, ¿no? Pero agora que se acabou todo isto restriccións, Pero bueno, temos que seguir tendo sentidiño igualmente. ¿eh? Exactamente. Eh? senti... Temos que ter sentidiño igual. <laughs> o, sen o sentido non se pode perder. Non podemos perdelo, non podemos, non. No. Bueno, algún actividade máis tamén se pode ir eh, empezando a aumentar, non? Bueno, aquí temos xa todas as actividades abertas, temos bailes de salón activados, temos de pintura, temos os gaiteiros, temos o de baile, Ajá. Ajá. Eh, bueno, de momento, pues todo que temos aquí nosotros temos xa activado, non? Uh -huh. Xa levan todo o mes pasado traballando nelo, estamos traballando e, eh, uh -huh. bueno, as actividades temos aquí todas abertas xa. Uh -huh. Muy ben, e os socios e amigos e eh, seguidores e simpatizantes poden pasar por Saudade para, para mercar vale. a, a lotería. Eh, Por suposto que sí, que tamén a temos aquí, despois tú para todos, e temos en varios sitios tamén máis, pero claro, aquí en Saudade, por suposto, está a lotería de, de Navidad uh -huh. para todos. Sí, sí porque sí, moitos dicen, non, ah, é que comprar sempre lotería nas, nas entidades e tal, pues, houve un ano, houve un tempo, a, a, a, non se ha pasado atrás, que precisamente tocou aí, tocou, tocou en Saudade. Bueno, tuvo sí algo fuera, pero bueno, a ver, estamos esperando este año nosotros de ilusión de que nos toque. Un pellizquiño. por lo un pellizquiño ten que tocar, no cara. No de, por lo menos para comprar un xamón, como dice outro. E que nos fai falta para facer as actividades tamén. Eh, tamén, claro. E entonces as entidades tamén nos necesitamos, sí. non? Hombre, claro eh, sí. se necesita moito, eh? Moito, claro. moito, moito, moito. Porque agora agora as cousas están moi delicadas, sobre todo aquí en Cataluña, sí. porque temos moi olvidados. Sí, sí, sí. Esquecidos, si diría eu, porque resal, total, o sea, a, a administración catalana antes votaban a man ou pues, pois, algo algo algo aportaba, pero últimamente nas entidades parece que desapareceu. Desapareceu. Últimamente as entidades eh, aquí estamos moi olvidados as entidades de fora, porque aquí van con outro ritmo, non van con outras eh, ideas que teñen, Sí. Ya non son as que temos nosotros desde hai moitos anos, porque somos galegos, pero somos catalanes tamén. Claro. E aportamos porque con... levamos moitos anos aquí en Cataluña e debemos lle tanto a Cataluña como lle debemos a Galicia. E te aportamos cultura, que eso eh, é riqueza nos, para exactamente, Nosotros aportamos moita cultura sí, a Cataluña sí. que temola de toda a vida, non? Sí, eh, claro. E, eh, igual que nos tamén cando salen de fora de aquí tamén tienen sus entidades que tamén afean a cultura de nosa vida. Claro. claro. E aportar... Porque eu sei que en Coruña hai unha entidade catalana que tamén tan elí, eh, tamén tan solucionadas tamén pola xunta, igual que estamos nosotros aquí, pero pois tamén Claro. Pero eso de normal a nosotros se xunta aquí que nos xudan desde logo. Sí, sí, sí, habería que a mellor eh... tiralles un pouco de levita, indicarles, en fin, que dice, "Oye, que en Coruña eh, eh, dice que en Coruña hai unha entidade catalana e eh, a Xunta de Galicia axúdalle tamén. Por suposto que sí, por suposto que sí. Pois... Xa che digo, e a todo teño confirmado de que si que lles axuda tamén as solicitudes que vai, como, claro. como tamén nos piden a nosotros aí que todas as entidades, non? Porque claro. a administración dá unhas subvencións, pero cunhas... Justificando. Cunhas claro. obligacións que temos todos, non? Unhas sí. justificacións e unhos actos que temos sí. que facer. Eh, eh, Exactamente. No, sí, no. no eh, que ademais non, non se conta mentira alguna cando, no. cando se dice... Ai, non, non, non. E ademais, hoxe, hoxe non podes mentir nada, porque, como no. sabedes, está todo justificado, é todo que, que justificalo todo moi ben. Controlar, ¿no? claro que sí, además controlalo, lóxicamente. É dicir, eu, nos facemos o agosto, eh, 300, eh, como acabas de dicir ti, 300 e pico eh, kilos de, de, de castañas, pois non é mentira, poden ir a comprobalo e ademais probar as castañas tamén para co, eh... para que sepan que o que hai. Aí <laughs> están para probarlas. E además temos invitados a todos, que invitámonos a todos, non sei os que participarán, sí, sí. algo sí que participarán, que xa nos confirmaron a asistencia, outros aínda non sabemos se participarán ou non. Uh -huh. Pero bueno, non? Sabemos que algúns políticos van a estar con nós, bueno, do, do, máis que nada do distrito do tamén do noso, non? Claro, sí, sí, claro, claro. Os do, os do, os do distrito, lóxicamente, sempre, a veces sempre se fan un poquinho máis... Sí, bueno, sí, porque son as que máis relacións tes con eles directamente, eh, non? Eh. Claro, claro, claro. Bueno, eh, e despois do agosto xa preparando tamén casi a, a actividades para fin de ano, casi eh, eh, Sí, temos aí outra media xa preparada pre, eh, po día de 18 de diciembre que será o día da amparada que queremos. Ah, ah eh, faremos a empanada e despois tamén faremos unha xuntanza. Bueno, faremos aí que actuarán a coral do noso centro, ah. os leiteiros. Queremos facerlle un pequeno homenaxe a un matrimonio que contaba na coral que morreu ah, vaya, do COVID. Vaya, vaya. vaya. E entonces pois pues, queremos facerlle un homenaxe despois dun ano e pico, non? Claro. Hombre. Sí, sí, é un, Guerreros. un recoñecemento que paga a pena, sí, porque daquel, naquel momento quizás non se puido asistir, eh, lóxicamente, eh, pois... Non, non podemos asistir, non podemos asistir porque as, eh, daquela non se deixaban ni, bueno, ni nada, non? eh, dixéramos, foise soliño, Como Exactamente, foi ni máis ni menos, sí, sí, como foi, sabes. Sí, sí. Foi. Pois bueno, soliño. Pois eh, honra vos a vos tamén a, a entidade e a ti como representante pois eh, un, de verdade que eh, eh, é un acto extraordinario, ademais solidario, sí, sí. moi importante, claro que sí. Mm, agradecerche moitísimo, non te queremos molestar, que eh, eh o que queríamos era que os nosos ointes superan dese traballo que estás a facer, eh, desa grande celebración como agosto 2021 que xa se vai celebrar celebrar en Saudade con... con... Ca, ca súas medidas, pero vais a celebrar. Con toda a normalidade. Con toda a normalidade. E estades invitados todos os amigos que escuten Radio Zamboya e vosotros especialmente tamén sabéis que quito de la vosa casa. Moi ben. Que como seguimos apreciando aunque non nos vexamos. <laughs> sí. Igualmente, eh, o cariño é, é mutuo, eh. Moitas eh, gracias. Exactamente, bueno, tú sepades que aquí estamos, eh, eh procureces sortes... igualmente quando queirades. Vale, sorte, pois, saúde e moitos éxitos para a saudade. Veña. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, Veña. un aperto moi forte. Una aperta grande para todos. Vale, Veña. pues pois agora Chao. pedimos ao noso técnico que poña un bocadiño de música, como facemos sempre despois das intervencións, ya, ya adiante.